To je puno. Dobro, u pet minuta. Dobro, o čemu smo pričali zadnji put? A? Ima neko? O poslaniku, bravo. Jeste, upravo tako. Pričali smo o poslaniku, samo vlasem, jeste. Dobro. I ovoga ćemo puta pričati o poslaniku, samo Allaho, jeste. Dobro. Mi smo govorili u našem prvom druženju a, da je poslanik sa osvrme čovjek kao ostali ljudi. I dokazivali smo nešto što se ne treba dokazivati. Ali smo to morali uraditi zbog toga što dolazi nešto nakon toga a, što će nam zahtijevati ovu tematiku. Da imamo bar taj nekakav površni pregled o tome i da znamo dokaze. Čovjek dosta puta zna i niko ne sumnjao da su poslanici bili ljudi od sinovi Ademovi, međutim kada bi neko došao sa par šubhi, možda bi mogao posumnjati da postoji tu ipak nešto posrijedi, da je to drugačije. Uglavnom, kako god da bilo, mi smo pričali da je poslanik sa osrame čovjek a, i da ima ljudske osobine i da je razlika između njega i drugih ljudi objava. Time što ga uzvišen je Allah odabrao za svoga poslanika. Od dokaza, a, e, i ovim ćemo završiti inšalte danas i počet ćemo s jednom novom cijelinom i novim pitanjem, bolje kazati, jeste to što je poslanik sa osanem bio bolestan kao i ostali ljudi. Bolovao je. Kaže Abdullah ibn Saud, kako je došao kod Buhari i kod muslima, došao sam jednog dana kod poslanika sa osaneme i stavio svoju ruku na njegovo tijelo. Pa sam rekao, Allah, poslaniče, ti goriš. Maš groz, maš temperatura, Allah, poslaniče, ti goriš. Kaže, jeste tako je sa nama poslanicima. Kaže, Allah poslaniče, jel to zato što imate dvije nagrade, imate duplu nagradu? Kaže, da, upravo tako. Što mi imamo duplu nagradu, imamo i duplu iskušenje. Kaže, neće muslimana zadesiti iskušenje, odnosno uznemiravanje, bilo se radi o bolesti ili nečemu drugom, a kaže da Allah kroz to neće dati da ga očisti od grijeha kao što lišće pada sa suhog drveta. Pa je to znači vjerniku. I kad se razboliš ti ponekad, ovaj, da te neko pita, hoćeš da se očistiš kroz, kroz, od grijeha, kroz bolest, rekao, ne, nikako, ima drugi kakav način. Ali uzvišen je Allah želi da te iskuša onim kako došlo od Isu, što, što prezireš. Ima nešto najviše mrziš i prezireš da time budeš iskušan, a to je da šta? Da moraš ponoviti ispit. Tako. Ali te Allah hoće iskušati kroz to. Čim što ti prezireš. Šta god čovjeka da zadesi, to je od odlika vjednika, što ima za to nagradu čišćenja od grijeha ovdje na Dunjalku i velike stepene na Ahiretu. Pa je poslanik, sa znači, bolovao kao i ostali ljudi. Kod Buhari, kod muslima je došlo predanje da ne se malika, da je poslanik, sa pao sa svoje jahalice. Da je pao s jahalice i da je zgulio desnu stranu. Kaže, pa smo došli da ga obiđemo. Došla sabi da obiđu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam pa je nastupno vreme namaza. Pa smo klanjali i on je klanjao sjedeći. Nije mogao znači da ustane nikako na namaz. I kaže i mi smo klanjali za njega sjedeći. Pa je rekao poslanik, sam sam kada je završio namaz, kaže imam je da se slijedi. Imam je da se slijedi. Kaže kada donese tekbir, doneste i vi. Kada učini seždu, učinite i vi. Kada digne se sa sežde, dignite se i vi sa sežde. A kaže kada, kades, kada kaže semi Allahu nimen hamide, i vi kažite, i vi kažite, ili kada se digne sa rukua, dignite se vi, i kada kaže se mi Allahu limen hamide, vi recite šta? Rabbena, volekel hamd. A kaže, kada bude klanjao sjedeći, klanjajte i vi sjedeći. Klanjajte i vi sjedeći svi skupa. Znači, dođe imam u džami, ima iza sebe hiljada klanjača, ne može klanjati, i on sjedi i klanja. I kaže svima, sjedite i klanjajte kako ja klanjam. Može to tako? Može. To mu je dovoljno za otkaz. Neće više ni jedno klanjati. Već je klanja i taj, to će biti zadnji. To je razilaženje među učinjacima. Veliko je razilaženje ako imam klanja sjedeći, hoće li šta i ostali klanjati, ima li dokidanje ovome propisu ili nema, razilaženje među učinjacima. Ali ono na čemu su definitivno složni, jeste da je bolje imamu, to spominje Mamiru Kudame, to spominje Mamiru Neuljom, među i drugi učenjaci, da je bolje imamu da nađe zamjenu. Da nađe, jer je namaz čovjeka koji stoji, koji ima kijam, potpunio od onoga koji šta. Ovaj ostavio ruk. On ima opravdanje, tačno. Međutim, kijam je ruk namaza i onaj ko može da stoji, to je potpunije i to je bolje. Znaš, što izlazeći iz razilaženja. To je razilaženje među učenjacima i da se iziđe iz tog razilaženja, A naročito onda to biva sporno ako ljudi ne znaju šta. Propis. Tako. Da kaže ovaj. Ne znaju ljudi propis, kaže Allahu ekber. Allahu ekber. Još malo ćemo, još malo će nas iz džamije odvesti negdje ovaj, nekako bogomolju tamo da se molimo. Promijenjuju vjeru, ili tako? Kada je prilike jedan naš brat nagovorio jednog da dođe u džamiju, da posluša predavanje. Pa je došao, jedva on to prelomio da dođe. Znate kako to je priča, mediji, problemi, ili tako. I on jedva, i kad je došao u džamiju, na vas, predvodio je čovjek koji je bio musafir. Iskratio, naravno. Sad ovi tebi usta. Ja sam ti kaže rekao. Rekao šta me čekao. A može to izdati na dobro nikako. Jeli, to je, ljudi ne znaju, kad ljudi ne znaju propis, e onda je problem. Ljude, prije nego što propis primjeniš, te baš ga šta? Podučite vam, upozorite vas, znači neški rad, pripremite to, jer je taj udar za ljude je ovaj, težak. A u svakom slučaju, šta je bilo s poslanikom Solosanom? Znači, izgulio je, des, bravo, izgulio je desnu stranu Nakon što je pao sa, sa uh, konja. Jeli, pa je to dokaz uh, njegove ljudskosti. Njego, da, da, da on, jel tako, odbeno Adema, da ga snalazi ono što snalazi i, i ljude. I da je znao gajb, ne bi se ovo sigurno desilo. Tako. Kao ni ove što je pao na ispit, tako. Da je znao, znači gajb tražio bi jel drugog profesora ili drugi, na, tražio bi nekakav, ne znaš gajb, pa si čovjek i snalazite ono što snalazi ljudi. Isto tako, liječenje od rana koje je dobivao, zadobivao poslanik sa Došlo od Isehova jedno sada, Isaidija radijallahu ta'ala anhu, da je upitan čime ste liječili poslanika sa osam njegove rane. Pa je rekao, kaže, nema danas na zemlji niko da to poznaje bolje od mene. Kaže, liječili bi njegove rane tako što bi došla Fatima radijallahu ta'ala anha, pa bi, kaže, zapalili hasuru, Znate šta je Hasula? Prostirka. E, prostirka jeste. Ovaj, u to vrijeme je bila pasora u trske ili tako nešto, spletena. I kaže, onda bismo, kaže, uzeli taj pepeu i stavili ga na ranu poslanika sa Znači, pa je morali se krvarenje zaustavljati, ali tako, kao i ostali, znači, ljudi, bez ikakve razlike. Isto tako, njegova smrt, sallallahu alaihi wa sallame, i bolest kada je bolest se povećala kako došlo u hadisu, Ebu Musa Lešare, u Buhari kod muslima, pred smrt, znači, to je sve znači dokaz a, da je poslanik Salosaname jedan od sinova Ademovi. A, isto tako, poslanik je znao zaboravljati. Ponekad zaboravi nešto. To što vodi su Ajše, radijallahu ta'ala anha, koga bilježe Buharija i drugi, da je poslanik, sam čuo čovjeka kako uči jednu suru po noći. Pa je rekao, Allah se smilo ovome, kaže, sjetio me, podsjetio me na ajed koga sam bio zaboravio. Bio ga poslao, jel može, sme, nije, nije ovdje zaborav, nisam nikad čuo ovo prvi put, nego smetnuo je, pa mi zaboravimo nešto tako, kad te neko posjeti, kaže, znam. Jel tako? Sjećam se toga, znam to. A u protivnom da te podsjeti, ne bi, ne bi, ovaj, ne bi, ne bi se mogao, jel ne bi se sjetio. Tako da je poslanik, ali to znači, mogao i zaboraviti. Jedne je prilike klanio, kako došlo kod imama Ahmeda i kod imama Ahmeda e, Nesai, u djelom Mučtaba, se vjerodostanim lancem prenosilaca, klanjao je ljudima, predvodio ih u namazu, i, e, pa je zaboravio jedan ajet. Pa je upitao nakon namaza, kaže, je li među vama ubej? Je li tu ubej među vama? Kažu, jeste Allah posljednicu? Jesam, kaže Allah posljednicu, tu sam. Pa reći ubej Allah posljednicu, kaže, to ajet dokinut, ili šta je s njega? Ili si zaboravio? Pa se poslanik slavno nasmio, kaže, nisam zaboravio, nisam, nije dokinut, kaže, već sam zaboravio. Pa je mogao, znači, zaboraviti taj, i učio je tako, kaže, da nije bio među vama u Bej, kad mi je na, učenje bilo naporno, pa je stao. Zar, kaže, nije bio među vama u Bej da mi otpočne učenje. Pa je to sve dokaz, znači, da je poslanik, sa je li bio kao i ostali ljudi. Isto tako njegova smrt, inneke mejitun, o innehum mejitun, ti si smrtnik i oni smrtnici. To jeste, ti ćeš umrijeti kao što će umrijeti Ebu Bekri, Omer i Osman, ali i u tom propisu vi ste isti. Samo je poslanik sam odvojen Zašto? Molim. Tijelo se naravno može birati. A, šta ta? Zemlja neće tijelo poslanika. Ja sam razumio se kao sumlja, ne zemlja. Da ne bi neko posumnjao da je poslanik sam ipak u tom propisu šta? Vi ste smrtnici, ali Allaho poslanik je za nešto tu šta? ne nego odvojen si posebno da izbije ljudima iz glave bilo kakvu mogućnost da razmišljaju o tome da je poslanik u tom propisu šta? Drugačiji da on neće umriti, njemu dolazi objava, Kur'an ostaje, ko će tumačiti, kako će, šta će, ne, ne, mora poslanik sam ostati na zemlji. Ne. Oma džjanna li vešari min kablike l'hud, efe imite fehum l'halidun. I mi nijednom čovjeku prije tebe nismo e, vječnost propisali. Zar ti ako umreš, hoće on do vijeka živjeti, nego znači poslanik je li u tom propisu kao i ostali ljudi je li u potpunosti znači nema nikakve nema nikakve razlike u smislu tako da duša napusti tijelo da ima ukop ostati sa zagrobni život kako je u zagrobnom životu tu se ljudi razlikuju s ono svojim deređima i djelima ali mi govorimo o tom momentu odvajanja duše od tijela i a je li tako odlasku s ovoga dunjavnog. Oma Muhammedun illa rasulun kad halet min kablihi rusul. Eta imate ukutilan kaleptum ala akabikum. Kaže, a, nije Muhammed sallallahu alaihi sallam ništa do poslanik, a i prije njega bilo poslanika. Ako on umre ili ubijen bude, hoćete li se vi starim stopama Znači, može biti ubijen i može biti šta? Jesu neki poslanici ubijeni? Definitivno. Definitivno. I zato najgori čovjek je onaj koji ubije poslanika ili koga poslanik ubije. Jer je u ovom slučaju ubije najbolji čovjek, a u drugom slučaju ubije ko? Najgori čovjek, jer poslanik neće ubiti nego najgoreg čovjeka. Neće ubiti nego najgoreg šta? Čovjeka. kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, kako je liđi Buhari u sahihu, kada je preselio poslanika, osam, ustao je Ebu Bekr među ljude i rekao, kaže, ko je obožavao Muhammeda, Muhammed je umro. A ko je obožavao gospodara Muhammedova, pa on je živ na umre. I to je Ebu Bekr, tu razboritost nije niko među sama imao ko je Ebu Bekr. I to samo ukazuje da je Ebu Bekr da ne može parirati mu ni Omer, ni bilo ko drugi do sama. Ustao, znači, situacija ili bila uzburkana, to je bilo, znači, uh, ko, ko je eksploziv. Ljudi ne mogu vjerovati, ne mogu i neće time da se pomire. Kako se mi možemo pomiriti da Allah poslanik nije više među nama? Čovjek nekad umre dijete, najbliži, pa, pa, pa ne može sebi doći nikako. Kamo nam da poslani? A Nebu Bekr kad je ustao, gotovo, smirio skupinu. Kaže, ovaj, on je živ, ne umire. To mene si učio, poslanik sam koji je preselio. Ona si je umiro, ona si, ona je učio da, da obožavamo gospodara Tebarake, Potom je proučio, a, inneke mejitun o innehum mejitun. Ti smrtnik i oni su, i oni su jeli, smrtnici i učio i druge ajde sura Ali Imran koje smo citirali, koji ukazuju da poslanik sa osvijem da je u stvari čovjek kao i ostali ljudi. Isto tako, od dokaza tih jeste što je poslanik sa osvijem zabranjivao da mu neko pripisuje nešto od e, svojstava koja, svoj, e, koja su vidi striktno, eksplicitno za uzvišenog Allaha za uđenu. Pa je rekao u hadisku od Buhari, hadis ibn Abbasa, kada je e, čuo ljude, e, ovaj, određene rekao je, nemojte me, kaže, hvaliti, e, uznosno kao što su kršćani hvalili Isa sina Merijemina. Kaže, ja sam Allahov robi njegov poslanik, pa recite Allahov robi njegov poslanik. Nemojte učiniti ono što su drugi činili od svojih poslanika i da su ih pretjerano, jeli, pretjerano hvalili. I došao kod imama Ahmeda sa vjerodostojnim lancem, da je poslanik sa osvijem čuo čovjeka koji je rekao a, ja se jidena, ja, ja se jidena ibn se jidina. O ja hajdena ibn hajrina. Kaže, o predvodniče nas, naš sine našeg predvodnika. O najbolji naš sine najbolji. Ili sinu najbolji. Pa je rekao poslanik, sa kaže, o ljudi, kaže, govorite ono što ste govorili govorite ono što je bilo poznato među vama, a to je šta? Abdullah ibn Rasulullah, Rasulullah, Nebiullah. To tako govorite. Kaže, nemojte, kaže, da vas šejtan obmane, da vas šejtan obmane, a ja sam, kaže, Muhammed, njegov rob, pa recite njegov rob i njegov poslanik. Nemojte me, kaže, dizati na stepen koji mi ni Allah dao. Dobro, je poslanik sa najbolji? Nema sumnje. Predvodnik čovječanstva, najbolji, bolji i od, i od, i od, i od meleka, bolji, najbolji Allah stvorenje. Međutim, kaže šta? Nemojte me dizati iznad stepena. Ovo je skromnost poslanika sa osam. Kao što je rekao, ne treba nikome da kaže da je bolji od Junusa ibn Metan. A nema sumnje da je poslanik sa osam. Da je među poslanice tilke Rusulu, pa dolna babu, hvala babu. I to su poslanici, mi smo odlikovali jedne na drugima. I da među poslanicima postane odlika ali nije dozvolio. Iako u hadisu Ibn Mađe rekao, kaže, ja sam ene sejidu voledi Ademe, je uvel kijameti vola fahr. Kaže, ja sam predvodnik pa, sinova Ademovi na sudnjem danu, glavni prvak. Ali kaže, ne, bez hvalisanja. Što mi kažemo, nije hvalisanje. Ali nas je obavijestio o tome što je šta? Dužnost da nas obavijestio, to je šarijet da znamo ko je predvodnik ljudi na sudnjem šta? Da, I da to nama bude ponos što smo sledbenici koga? Poslanika sa osam. Da nema druge odlike nikada na sudnjem, nego da je naš poslanik koji je nama poslan predvodnik ljudi i da svako gleda u njega i u njega se prstima upire, da on čini taj najveći šefat koji je, jer koga drugi neće smjeti razmišljati o njemu, a kamo li su vratu uzvišenom Allahu? To je, to bi bilo dovoljno kao odlika a da ne govorimo sve druge koje odlike koje ima naš Rasulullah, sallallahu, ali, sallame, ali nam to ne daje za pravo, šta? Nemojte me dizati na stepen kojim dio, dio da uzvišen je Allah. Jeste, imaš taj stepen Allah poslaniče, a ne možeš ti suditi među ljudima, određivati ko će u dženet, ko će u džahennem. Ali možeš činiti šta? Šefat. I to je u domenu ljudsko. To mogu činiti vjerovjesnici, i dobri, i šehidi, i o, jel tako? To ostaje Allahovom dozvolom a nemaš ti ništa u svojim ruci, Allah poslije ću tom pogledu. Kako je islamska akida jednostavna? Znači, 1 plus 2 plus 2. Ništa. Nikakvi nejasnoća nema. I ne možeš ništa kazati što, što razum ne može pojmiti, što ne može prihvatiti. Niti ima nešto se kosi sa razumom, iako akida sama po tako, razum tu nema plaho čega. Učešća osim da svati i da vjeruje ja ne može razumno tako ovaj ulaziti na što pitanje gajba i tako dalje. Međutim, sve, se odgovara prirodi čovjeka i tom zdravom, je tako, teohidu ili a, monoteizmu. A, došlo je tako, isto tako danas radi Allahu te Alanhu, a, da je postavnica na bitci na Huneinu. Kad je bila, znači, bitka se ovaj, a, a, kad je bila u jeku svoje žestine, a, neki za sami se i povukli. Došao je poslanik, sa među mušnike. Sišao sa svoje jahalice, pustio jahalicu, ovio oko njega koliga, to je zaista hrabrost. To ne može rat nego onaj koji je ubijeđen da je šta? Da poslanik. Ne može, to ne može rat niko drugi. Nema te hrabrosti. Ha, te hrabrosti nema. I kaže, ja sam Allahov poslanik kaže, ja sam njegov rob. Pa se je borio sam. Ne, nisu mogla. Sam među njih došao i još da im dokaže, to si išao sa jahalice. Tako. Ja sam Allahov rob i ja sam njegov poslanik i on će me pomoći. Pa je poslanik, sam sam, jel tako, opet pri, pri, pri, pri, jel, ovaj, potvrdio svoje šta? A, robovanje uzvišenom Allahu i da je on čovjek. Uzvišenje Allah kaže poslaniku, sal srme, wa'bud rabbeke hatta je tijeke lakin. I obožavaj svog gospodara dok smrt ne dođe. Obožavaj zato što si rob. I dok smrt dođe, zato što si šta? Stvorenje pa ćeš umjeti. Kullu nefsin daj katul maut. Svaka će, tako duša, ni smrt. Osjeti, pa i naš poslanik, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Klanjao bi noć toliko da bi njegova stopala na Pa kada ga Ajša, majka vjernika, upitala zbog čega Allah posljedno što radiš, Allah ti je oprostio a, one priješnje i kasnije propuste, kaže, zar da ne budem Allahu zahvalan rob? Zar ne budem Allahu zahvalan rob? Pa nikada nije rekao da je nešto više od roba. A rob je stvorenje. I nema ništa, znači, mimo onoga što imaju ostali robovi, osim, kažemo, što je poslanik, sa osam odlikovan, a, objavom. Pa je nakon toga, kada, bi, kada je ostario, onda je sjedio, kanjao bi noću, sjedio bi i učio. I više mogo stojati. A kad bi došlo vrijeme ruku, onda bi ustao šta i učinio ruku. I to je jedan način načina klanja noćnog namaza. Da čovjek klanja sjedeći, srčani sjedeći, ili stojeći, ili pola sjedeći, pola stojeći, ili tako nekako. Sjedi dok uči. Ti je ustao da klanjaš oči namaz, umoran, tako teško stoje, noge te bole nešto, ne znam, ovaj, radio si puno. I hoćeš da sjediš, sjediš, nije problem nikakav. I kad želiš da ustaneš, šta? Želiš da ideš na ruku, ustaneš, dovršiš nešto a ajeta, učenja, kako će li poslanik, i nakon toga učiniš šta? Ruku i sreći, suno sjediš. Sallallahu ala sallam. I dovio naš poslanik sa osaleme, ja haju ja kajum, ja haju ja kajum, bi rahmetike estagis, aslih li še'ni kulle, wala tekilni ila nefsi tarfete ajin. Dovio uzvišenog Allaha za uđele njegovim lijepim imenima živi, koji se u životu održava. Nemoj me, kaže, prepusti samo sebe nikoliko treptaj oka. Pa da je poslanik imao nešto prije se rekao, pa ja, je tako, Ne, nemoj me prepustiti nikako samo mi se. I kaže, popravi moja, moja stanja i sve što se tiče mene. A, nemoj me, kaže, prepustiti nikome od ljudi. Da neko brine o, o ljudi. Ha. Wallahu jasimu keminem nas. Uzvišen Allah kaže u Kur'an, Allah će te sačuvati ljudi, od ljudi. Pa je tražio kod Allaha utočište, ili tako, i da ga sačuva od ljudi. I dobio je kako? Ja mu kalibel kulub, sebel kalbi ala taat predajnika, ala diniku drugoj predaj. Ako je poslanik sal dobio, znači učvrsti moje srce na istinu, znači opet Allah poslanik nema ništa, nego je samo rob i dovi se ovome gospodaru, je tako da ga, čak kad ga Ajša upitao, došao kod imama Ahmeda u usnedu, ima predanje koji, ha, moglo bi mu se prigovoriti, može stane lanca, pre, ovo je ispravnija su predanja, ova, što su ovaj, eh, došla od Omara i što je došla od, od, od, od, od, od eh, Nevasa ibn Kilabija kod imama eh, Ibn Mađu i njegovom, mus, njegovom sunenu. To se, ali i kod Ajše se kaže, Allah posljednice, čujem te, kaže, često da kažeš ja haju, ja kajum, e, da kažeš e, ja mu kalibel kulub, sebit kalibel, kaže, ja Ajša, oma ju aminuni. Kaže Ajša, ali ko mi kaže garantuje? Kaže, ljudska srca su između i prsta, okreće kako želi. Kaže, Ajša, ko mi može garantovati? Možeš ti Ajša garantovati? Ako ja ostim tu dovu, garantuješ mi ti Ajša da će A on ko? poslanik. Zagarantovan ne može poslanik skrenuti s pravog puta. Ne može poslanik kazati suprot tome što Allah uziše ne hoće. I ako pogreši u svome ičtihadu, gdje može ičtihati, dođe objava pa ga šta? Ne može biti nikako da se pre, pre, da bude prešutana ta, ta greška koja se e, učini, kažemo, pod navodnicima greška, jer tu je poslaniku bilo dozvoljeno da šta? Da ičtihadi. Uprotivno tamo gdje nije bilo dozvoljeno, Allah poslaniće tako i tako šuti, ne zna. Ne zna odgovora. Kad dođe Džibril, kaže, pozovite mu čovjeka nazad. Da mu kaže. Kaže, inna hasenati od ibne se jate. Zarke zikra li zakire. Ide. Dobra djela, prišlo loša djela, to što su radio od prestupa, nisu radio velike grijehe. Dobra djela će to izbrisati svojim putem. Ne, nema, nema odgovora dok ne dođe šta? Ne dođe objav. Kul la ekulu lekum indi hazainu Allahi, wala a'lamu l'gajb, wala ekulu lekum inni melek. In etebio ilama juha ilaj. Kaže uzvišen Allah sura na Kaže, ja vama ne govorim, a ja imam ko sebe Allahove riznice. Niti vam govorim, znam gajb. Niti kažem, ja sam melek. Kaže, ja samo sledim ono što mi se objavljuje. Samo sledim ono što mi se šta? Objavljuje. Pa, znači, nema poslanik, sal sam, ništa sa gajbom. Osim šta? ono što uzvišen je Allah otkri, ono od kajba što uzvišen je Allah daje tako ljudima, a, a, fela yuzhiru ala gajbihi ahada, illa men irtada mir rasul. Nikome a, ne zna niko njegov gajb, niti ga ko može dokučiti, osim onome kome uzvišen je Allah dozvolio svoji šta poslanika da nešto zna, pa je poslanik znao nešto od ovaj što mu uzvišeni Allah da ovaj govori za spominjao se, kažu, kao da gleda u, u gajb kroz, kroz prozirni zastor. Zbog njegovog šta? E, njegovog tog firaseta, te njegove pronicljivosti. Gleda kroz gajb, ali ima šta? Ovo je skaz, pronicljivost mu je jaka, ali ima ipak šta? Zastor ne zna gajba, ne zna ibna pas gajba, niti bilo ko drugi, ako ga nije znao poslanik, sa neće ga znati ashabi. Ali čovjek ponekad može biti pronicljiv da kaže nešto i da uzviše Allah da ga u tome šta? da mu da u tome teufika i uspjeha, znači da može prozrijeti, jel tako, a, a, ili, ili može ovaj pretpostaviti šta bi se moglo dešavati, to je, to je prenizljivo svjernika, to došlo u hadisu, čuvajte se šta? Prenizljivo svjernika, iako je hadis daiv. Ali, je tako, može, može velik biti prenizljiv. Ako ne znajte, čitajte Silu Omera pa ćete vidjeti. Omer koga je ovaj skenirao, to mu je bilo. Nije mu trebao niko više nakon toga. Allah može dati tako vjerniku, a ne treba čovjek da se ostane na to pa da on bude sudija među ljudima, tako? I da on vidi koga god neko uzme za prijatelja, kaže samo da ga ja vidim, samo minutu da ga ja skinem i to ja ću odmah kazati kakav je on čovjek. Ne možeš ti to živio. Tako. Može na prvi pogled čovjek djelovati da, da je, jel tako, katastrofa od insana, a on ne može biti bolji. Ali, jel tako, otišao na ispit i vidi ocjenu nakon toga težak samom sebi. In etebio ila ma juha Ja samo slijedim ono što mi se objavljuje. Znači, ne izlazim ja iz tog okvira ni <clears throat> ha, nikako. Apsolutno, nema tog ulazka. Slijedim ono što mi se objavljuje, čime smo zaduženi, šta i mi. Isto je tako da slijedim. Kada je, e, e, ima predanje kod imama Ahmeda u Musedu, kod Ibnu Hozeime i kod, kod imama Behevke u Sunanu, od e, Džafar ibn Abi kada su otišli u, u, u Abesiniju, kod kralja, pa je pozvao, pa su tražili tako kuriše da vrate, da vrate oni tu jednu skupinu, eto koja je buntovnici. Vratimo buntovnike u Meku, da mi to možemo, ali tako, da mi možemo to kontrolisati, onda i možemo, možemo mi jednostavno raditi od njih šta želimo, jer tu su na našem terenu, a kad su oni Abesiniju, negdje pobjegli, to će ovaj, to će postati ovaj vjernici, mukmini pravi, njihov iman će se povećati, broj će se, omasovi će se to vratiti nazad. Pa nije dozvolio ovaj uh, Nađašija, Allah mu dao razum i pamet i zato ga je počastio zbog njegove pravde, Allah ga je počastio din islamom, što njegov narod nije primio islam. On je živio među narodom koji nije su bili muslimani, bili kršćani. Ali njega Allah počastio islamu zbog pravde koju ima pri sebi. Jer pravda ne može da ne nego dobro. Kaže, ja neću, kaže, vrati nikoga dok ne čujem, kaže, ništa oni govore. Pa su dobili, pa su ovi dogovorili, kažu, Džafer, ti pričaj, ti staj reči ti među nam. Pa je Džafer govorio, kaže, Allah je poslao među naš poslanika. Kaže, znamo njegovo porijeklo, i znamo njegovu iskrenost, i znamo njegovu povjedljivost, i znamo njegovu čestitost i čednost, i, i, i, pozvao nas i obožavanje Allaha da ostavimo obožavanje kipova, mi smo činili to, to, to, i pa nam je to zabranio od, ja tako, ružnih stvari, ratovanja, kidanja robinskih veza i sl. tome. Ali spomenu šta? Znamo njegovo porijeklo, znamo, postao čovjeka jednog od nas. Pa su ga tako doživljavala sahabi poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Kada je bio a, ovaj kisatul ifk, potvora naše majke, kada su munavci iskoristili to ovaj, ja tako njima pogodno vrijeme, i to je a, sunnet munafika u svakom vremenu. Znači, on čeka, jedva nešto čeka, pogodno da iskoristi protiv vjernika. Da tako? A situacija tako ima zato što su vjernici ljudi. A dosta puta to biva tako napumpano, biva ovaj falsifikovano, nije to original, nego to je jednostavno želim etiketu da ti, da ti ovaj prišijem na leđa, pa, pa su kazali tako što su rekli, pa je poslanik živio sa samo jednom vremenu. Mm, ovaj, ja ne znam da je u njegovom poslanstvu, sa osrame, bilo za njega težeg perioda od ovoga. Možda griješim, ne, ovo nije, znači nikakav, ja nemam dokaze u redu. Neko sad kaže šta je dokaz? Ja nemam dokaza. Ali ono šta je poslanik, kako je to došlo i palo, njemu je Ajša bila najdrža žena. Čestita, kćerka čestitog, ovaj, i nakon toga da dođe, da dođe naj, pazite, nije bila, nije bila, ni za jednog poslanika nije bila eh, mahana to što mu žena neće da brinu. To bila mahana luta, ali i sram i nuha, ali što žene nisu jerovali. Nije bilo. Neću da vjeruje. O, o sin ovoga neće da vjeruje. I zato u komentaru Allahovi riječi fehane ta umar. Pa su njih dvije pronevjerile njih dvojicu. Lutova i Nuhova. A, a, žena pronevjerile njih dvojicu. Kaže, Ibn Abbas kaže, nije bila pronevjera vezana za čednost. Kaže, nikada žena poslanika nije učila namora. Jer to je za poslanika najgore. I zato ja ponekad ovako upalim, negdje tamo na kanalima nešto, kad, ne na kanalima, nego na YouTube, one rasprave, pa, pa dođu ovi što imala srca njihova za zapečetio, ovaj, koji kažu za Ajšu, našu majku, da je ja Allah. Wallahi, da nema, nema, hajmo, nemamo u Kur'anu ni jednog ajeta. U Kur'anu nemamo ni jednog ajeta o tome da je očistio uzvišenja Allah Ajšu, hajmo tako pretpostaviti, ništa nema o tome logika, zdrav raž, razum i tvoje poštivanje tvoga poslanika nalažu da kažeš nemoguće je da uzvišeni Allah da poslaniku ženu koja šta? Ne mora. To je nemoguće. Allah je da neko, a, izvinite što ću ako kaže, da neko od nas, supruga nekog od nas da bude optužena, kazali bi, Boga mi, to je čovjek musliman, ja ne vjerujem da bi ga Allah iskušao time, on je čedan, on je u džami, da, da zna da je sedaku, ne, ne može ga sresti nego lijepog, osjetnog lica, da ga Allah time iskuša, ne vjerujem može ostaviti, može izgubiti posao, može mu neko auto ukrasti, može, može ovo, ali ne može šta? Takvo nešto ne vjeruje. I onda dođemo do poslanika sa osvim i kažemo šta? Da je neko rekao za majku njegovu za sestru tako nešto, bio bi spreman da, da ovaj, Dunjaluk digne na noge. Moja majka nemoralna, ti si tamo on, kopile. Ali kad dođe u pitanje žena poslanika, majka, vjernika, svi, onda, onda nije problem. Jedne prilike, jedan je šisa, raspravljao tako s tom skupinom. I, je li tako, one oko Ajše, je tako, kaže Ajša, eto, šta vi kaže tome? Kaže, Ajša nemoralna, tako on spomenuo, nije on spomenuo, on njemu kaže, a kada se kaže Ajša nemoralna, kaže, naši našim, ovako on priča kao, ne znam, kao da pričaš ti danas dole na čarši neko kupio novi. Kaže, naši su i mami kazali da ne treba vrijeđati Ajšu, da ne treba vrijeđati Ajšu. Tako on to kaže. I onda ga ovaj sašega, da ta nakled ga navuče. Kaže mu, čuo sam, kaže, da je, da je žena kod vašeg Mehdija da je, da je ona, ona muta brak sklapala i tako. Jaka čovjek skoči kad udari šakom. Kad se zajapori, crveni se. Kaže, pa to sam htio. Kaže, kad se majka vjernika spomene, kažeš, ne treba, nije dobro. Zato što je poštuje kog? Naša braća su unije poštuju, tako kog braća naša su unije poštuju. A kad se spomene žena Mehdi, tako ne pogreši ovog imama, onda se soza i opuriš, hoćeš prsut od muke, Pa gdje ti je ljubomora prema poslaniku Salomosa? I napiše se hiljadu, knjiga na hiljadu stranica, nemoral drugo lice Ajše. I prodaje se. Boga mi nije to napisao jedno sobret. I onda dođete nama i kažete, pa vidite, braća, ne možemo mi biti braća nikako. To bratstvo je, znači, ovaj, e, kao benzin i vatra. To se nikako spojiti ne može. Možemo biti braća kad prihvatite, je tako, kitabi sunneti, praksu selefa i naše učenjake i protekfirite sve one koji su kazali da je Kur'an nepotpun i da ovaj se sunnet poslanika sa sve prihvata i koji su, govore suprotno jel, tako kuranskim ajetima, kada to nisu muslimani, mi, mi se nije odričemo, e onda nakon toga možemo biti braći. I da slijedimo zajednički ono što je inne tebi i nama i uhajnej. Da ste, ali to nakon toga da mi budemo samo braća da po tepih guramo nešto, A vamo kažemo, je tako, a, govorimo sve ono što je suprotno. To ne možemo, to bratstvo ne može uspjeti. To bratstvo nema ništa. Ali nije to da je vaše predavanje. Mi smo pričali o čemu? O Ajše radijelata, kada je potvorena, zašto? Zahvalno. Pa je poslanik bio u jednoj teškoj, jedna faza u njegovom poslanstvu koja je bila jako teška. Jer ne može dokazati ništa. Ljudi pričaju, Ajša bila negdje, ostala, je li tako? I pričaju ljudi, govore, poslanik sam vjeruje njoj, zna. Pito je eh, Zeynep ibn Džahš. Kaže Zainaba, kaže, šta znaš o njoj, reci. Kaže Allah poslaniče, kaže, čuvam, kaže, svoj vid i svoj sluh. Kaže, ne znam u njoj nego dobro. Pa je nakon toga Aisha govorila, kaže, Allah je sačuvao, kaže, njenom bogobojelasnošću. A ovo je sad bila prilika da se, da, da Aishu zalijepi, što mi kažemo za patos, jel tako, da spusti vrijednost Aisha kod poslanika, sa osrme, a da ona ispadne tu, jel tako, ovaj, najdrža poslaniku, sa osrme, kaže Allah poslanič, kaže čuvam svoj sluh i svoj pogled, kaže od, od, od, od, od, ovaj, od, od, laži od neistine, kaže ne znam o nego dobro. Ne znam, jes mi ona inoća, među nama je ono što je među inoćama, ali ja ne znam o nego dobro. Pa kaže, pa, je, pa nije upala u ono što, što je upala uh, Hamna bin Đaši, uh, eh, neki drugi ashabi, Mistah i drugi koji su tako pričali. Allah bio zadovoljni sa svima sahabima poslanika, sallam, bez obzira, jel tako, greške, greške nije sačuva niko, ali to su najbolji ljudi koji su boravili na zemlji. Pa kaže, pa je došla objava. Sjedi poslanik, sallam, pa dođe objava, pa se nasmijao. Kaže, Aisha, kaže, a Allah te je, kaže, očistio. Kaže, Allah te je očistio. Prvo što je rekao, Allah te je očistio. Allah ti je, pa je kazala majka, Aisha, radijallahu ta'ala, kaže, ustani, kaže, poslaniku, priđemo sada, ovaj, zahvalimo se, kaže, vallahi neću. Neću, kaže, niko je zahvalio, nego uzvišenom Allah. On me učistio. Ja samo uzvišenom Allahu zahvalio. Pa je to Ajša nakon toga tako pričala, ovaj, a, nije, njoj je bilo jednostavno. Znaš što ona bila? Ona je bila bolesna, a nije znala. Ljudi pričaju po medinu, ona ne zna šta se govori. I tek majka izišla sa majkom Mistahovom, od tog Mistaha što je prenosio i pričao, kad je krenula i posrnula, pošla da padne, kaže, kaže, propao je, kaže, mista. Kaže, pa sam joj rekla, Ajša, kaže, ona kaže, za svoga sina propao je mista, ta majka njegova. Pa Ajša, kaže, pa sam rekla, ma što govoriš to, Allahom robinju, kaže, što, diraš, kaže, čovjeka, ovaj, prav zdravo, što, što to govoriš tako? To je bila uvreda. Mi, kaže, šuti, kaže, čeri, kaže, ti ne znaš šta se priča. Hoće kaže, to moj sin priča, on to isto tako prenosio, tako. Pa mnogi ashabi su nisu, nisu pričali to što su željeli, nego jednostavno šta? Glasine, pričaju glasine, se digla se tako prašina oko toga, pa ljudi pričaju prvo se. Uglavnom, poslanica u te teškoj fazi nema objave. Dok ne dođe objava, sam ureo ovo poslaniče, da tako? Sallallahu ala, vesolim. kada je objavljena teoba e, i kada je došlo, došlo da, je, da, je, oprošteno Kjabu Ibn Maliku, njegovi dvojici drugova, kaže, došao sam, kaže, kod poslanika, sa osvrame, a tebruku esariru očihi, kaže, a crte njegovog lica bliste joj sreće. Znate kako se ono čovjek vidi na licu, vidiš da je sretan što je došla šta? objava koja je potvrdila oprost trojici ljudi koji su ovaj čiji je slučaj izostavljen, je tako? Kasnije je došla u tobe objava, to je značenje ajeta, iako su oni izostali za bitke šta na, na tebu. Kaže Allah, posljednji je od tebe, od Allaha iako u propisu stvari nema razlike, uz poslanik neće kazati, nego ono čime je uzvičan, ali zadovoljan. Međutim, jel tako, kada dođe, je li za tebe, je li za tebe isto kad neko spomene hadisu Buhari i ajet? Je li isto? Ne može biti isto. Ne može biti isto nikako. Hadis je dokaz, da dokaz. Možemo sigrati hadisom, ne možemo sigrati. Možemo, moramo li prijeti hadis? Moramo prijeti hadis. Ali ne može biti snaga hadisa, ne može biti kao snaga čega? Ajta iz Kur'ana. S te strane, da tako? Iako po pitanju rada, po tome mi ne pravimo razliku, radimo i po jednom i po drugom. Međutim, što je, je li isto kad dođe hadis kod Buharije i kad dođe mutevatir hadis? Je li isto? Ne može biti ovaj pojedinačni, ovaj mutevatir. Radimo li po jednom i po drugom? Vjerujemo li? Vjerujemo. Igramo li se s jednim i drugim? Ne. To su riječi poslanika, definitivno. Međutim, ovaj mutevatir je jači. A Kur'an je jači mutevatir od bilo kog hadisa koji je došao. To je najjača vrsta mutevatira koja može biti. Jel u redu? E, s te strane, naravno, mi ovo govorimo zato što znamo da tako kome pričamo. Da kažemo, da tako, da, da, kažemo to što oni danas kažu, mi smo Kur'anđije. Sledimo Kur'an. Ne sledite, sledite vi ništa. Vi ne sledite ništa. Vi da sledite Kur'an i da ste pročitali u Kur'anu ne, ne možete preći nikako, nikako stanica, a, a, a, da se nešto ne spomije na način što to kazuje na sunnet. Međutim, to je najlakši put da se ovaj uh, udari na Kur'an. Da odvojiš sunnet od Kur'ana i nakon toga ovaj možeš onda lahko udariti na, na općenitost Kur'ana. Jer je Kur'an u mnogo slučajeva tako općenit, pa ćeš kajan podne jedan rekat i niko te može prigovoriti. Je tako? Pola rekiata da klanjaš. Pola rekiata ne možeš, ja sam klanjao podne živio. A ti mi otvori Allahovu knjigu i dokaži mi da tamo piše četir rakijata. I on to nikad dokazati ne može. Tako je po pitanju zakijata. Kada, kada pet maraka zakijata ima 10 miliona, ja sam, ja sam dao zakijat, jesam. A nije to dovoljno, kaže, to vam nije problem. Samo mi ti otvori Allahovu knjigu, na, nađi gdje to piše da nije dovoljno, ja, ja odmah, ja sam spreman da ti više. Tako. Spoji ženu i tetku, njenu. Kaže, to ne piše o Ne piše. Došlo su ne, to tako. I zato se onda igraju, nema Mehdija, nema Silaska i Salisa, jer Kur'an nije u tom pogledu 100% jasan. Da. Deđala pogotovo. I slično tako. kaže, o Kjab, kaže, obraduj se najboljim dan, od kako te majka rodila. Kaže Allah posljednje, od tebe od Allaha, kaže, ne, već od Allaha. Sve ovo što smo spomenuli do sada ukazuje, znači, da je poslanik, sam čovjek, da, je, da ga je snalazilo ono što snalazi ljude, da je imao potrebu za hranom, pićem, spavanjem, jelom, da je, mo, da je, da je mogao biti bolestan, tako, da je mogao proživljavati ono što proživljavaju ostali ljudi ali je dobio objavu i kroz to svjetlo ko posmatra poslanika sa osrme, neće pogriješiti. Znači, on će udovoljiti svome gospodaru za uđel kada je u pitanju njegov odnos prema Rasulullahu sa osrme. Dobro. Nakon toga imamo jedno pitanje, a, a to je, tiče se poslanika sa osrme, da li je on prvo stvorenje Allah. Da li je poslanik sasvim prvo pošto on najbolji čovjek, je tako? Da li ga uzvišen Allah prvi stvorio, jer najbolji bi trebalo da bude uvijek šta? Prvi. Pa, u vezi s tim, a, postoje, znači, mišljenja, postoje mišljenje da je poslanik sasvim prvi čovjek koji je stvoren. Da on prvo Allahovo stvorenje, zato što je najbolji, stvoren je i onda na takvom jednom ubjeđenju ljudi su izgradili dodatna onda ubjeđenja koja se tiču, vežu se za to ubjeđenje. Međutim, to mišljenje nije osnovano. Nije osnovano, to je mišljenje je neispravno, ništavno. Znači, da je poslanik sa osvijem prvo Allahovo stvorenje. A to zastupaju neki učenjaci iz sufijskih redova, poput Al-Hallađa. Al-Hallađ, Sayyid ibn Mansur, on je, on je umro 309. iđeske godine, a Bagdadu je živio. Njemu se pripisuje a, da je zastupao utelovljenje, panteizam, utelovljenje gospodara u čovjeka. I ostale stvari do koga su ga, u koji su ga mnogi učenjaci proglasili otpadnikom od din islamu. On je rekao, poslanik je bio prije nego što je bilo šta drugo stvoreno i kaže, on je bio a, prije nego što je bilo prije i on je poslije nego što je poslije. I on je poslije nego što će biti poslije. To ste tako, tako ovaj, filozofiranje, tako ja, ne možeš, ne možeš razumjeti. Ovaj, mora čovjek dobro biti komplikovan da bi to razumio. Tako. Allahovom poslaniku dolazi pustinjak, ništa ne zna. Pouči ga akid kaže Allah te nagradio o Muhammedu i nagradio. Mu'min vjernik ode ništa. Tako je jednostavno Imate danas definicija, kad ljudi definišu određene definicije ovaj čovjek se upita, kaže, sam jedan musliman, ako ja to poreknem se, kako će ja tu definiciju zapamtiti? Znači, jednostavna akida, jednostavno ubjeđenje, jednostavno za shvatiti, razumjeti i za primijeniti. Bez, znači, bilo kakvi komplikovanja. A, I to je stav Ibn Arabija, Muhyuddina, koji je a, isto tako rekao da je poslanik za osaleme prvo stvorenje i da je stvoreno od Allahove svjetlosti. Allahu nuru semavati u rad. E, tog, tog nura je stvoren ko? Poslanik za osaleme. Tako je rekao u svome dijelu Futuhatu el Mekija, u svome poznatom dijelu. Ovaj, I on je kod Sufija slovi kao najveći šejh, kao vrhovni autoritet. A, Međutim, mnogi su stavci učasnici tako se kritički na njega osvrtali, i, a veliki broj njih isto tako smatrao ga da je izišao van okvira islama. Znači, ovo su stavoj učenjaka. Da im rekao, rekao, dolazite vi, tekfirite ljude, tek... to su učenjaci kazali. I o tome je zapisal zasebna djela. Imam El Bika i drugi napisali djela o tome. Pa, ovaj, ispomnjalo, znači, učenjake koji su to kazali zbog izjava koja, koje, znači, imaju. Kažu da je poslanik sal sallam prvi, prvo znači stvorenje na zemlji, da je stvoren od Allahove svjetlosti. Isto tako kaže debag, uh, on je isto tako uh, jedan sufijski pobožnjak. Abdulaziz debag, poznat kao debag, on je isto rekao da je uh, poslanik sa osrame, znači ovaj prvo Allahovo stvorenje i neki drugi su to kazali. Naravno, ovo je, mi ne, mi ne sumnjamo da oni koji su to kazali da su željeli šta? Pokazati svoju ljubav prema poslaniku, sal, to je sve u redu. Do, te, do momenta nije problem da čovjek iskazuje svoju ljubav prema poslaniku sal, sal, i, i da mu da njegov mjesto koje zaslužuje pravo, to nije šta nije problematično. Ali se ne smije u tom momentu, ne smije se u tom pogledu, znači preći granica, pa da se poslaniku sal, sal, pripisuje ono što nije osnovano. A, Došlo je u hadisu Ebu Hureyre da je poslanik Salasana me rekao ja sam prvi poslanik ja sam stvoren ja sam prvi poslanik koji je stvoren a zadnji koji će biti poslan. U drugoj spredaj kaže ja sam prvi čovjek koji je stvoren a zadnji koji će biti poslan. Ovako je zbiljeno, imam tabarani u svome dijelu uh, eh, uh, eh, Musad Šamin, I za, tako je zabilježio ovaj, imam Ibn Adi i drugi osobi, Al Kamil. A, u lancu prenosla za ova hadisa imaju Said ibn Bešir, ima Huleid ibn Daleć. Za ovu obodvojicu učenjaka hadijski tužaj skazali su nepouzdani. Poput imama Ahmeda, poput Ibn Ma'ina, poput Emesaja, poput Arekutnije, Ibn Hađara, Zehebija i ostali pravnika, kažu da su nepouzdani jedan i drugi. Tako da je ovaj hadis kao hadis nepouzdan, ne, neispravan i ne može se prihvatiti hadis koji ima jednu mahanu u svome lancu pravoslavstva, a kako hadis koji može imati dvije, kako hadis, onda se prihvati hadis koji ima u sebi, znači dvije, dvije mahanu. A وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم I kad je rekao uzvišeni Allah, kaže ja ću na zemlju činiti koga? Namjesnika. Pa su meleki se iznenadili to, tome, kažu, nisu oni, nego jednostavno ovaj a, namjesnik će biti neko ko ne čini. A to je bio ko? Adem, je tako? Čovjek. Nije poslanik, ali sam bio, je tako? Ovaj, a, pa je naredio uzvišeni Allah, ovo je tkala robok ili melaike, ti inni džajnun bešaren min tin. Kaže, ja ću stvoriti čovjeka od čega? Od zemlje. Fejda se uvajtuhu, one fahtu fihi mi, ruh, mi ruhi, fe kao lehu Pa kad ga stvorim a, i udahnem u njega od svoga ruha, vi, kažemo, padnite na sežnu. Kome je sežda bila? Adam. Stvorit će čovjeka od zemlje, prvi čovjek koji je stvoren od zemlje, tako, poslanik sam nije stvoren od zemlje direktno. Mi smo potomci onoga koji je, da tu mi kažemo, mi smo šta? Od zemlje. Nije od nas niko od zemlje stvoren. Neko je stvoren na način kako uzvišen je Allah opisao, od prezrene kapi, je tako? Međutim, budući da je naš praotac stvoren od zemlje, mi se time pripisujemo da smo šta? Stvoreni od, od zemlje. Protiv on nije niko od nas stvoren ovaj, je tako, od zemlje stvari direktno. Pa kada je sećda učinjena ova Ademu, je ona učinjena Ademu ili poslaniku Sosa? Ademu. Ko je bio preči da mu bude učinjena sećda? Poslanik Sosa ili Adem? Poslanik Sosa. Pa je, znači, ovaj, ovaj kontekst tam hadisa je neispravan kako je lanac prenosilaca neispravan, tako neispravan i šta? Sami metni ili tekst hadisa je neprihvatljiv. Jer hadis da bi, da bi bio ispravan, on mora znači ispuniti uvjete da nema u sebi ovaj iznimnosti. Da nema iznimnosti. Da nije oprečan nečemu što je vjerozostojnije od njega, što je jače i slično, i slično jeli, tome. A, uzvišen Allah, kaže, stvorio, ovo, Isu je Mubu Sale Šales, kaže, stvorio čovjeka od zemlje, a pa su ljudi došli onako različite vrsta zemlje. Pa su ljudi došli onako kakva je zemlja. Ima crni, ima bijeli, ima e, blagih, nježni, ima ru, onih krutih, osori, ima dobrih, loši, ima i oni koji su između toga, ima svoj. Ali stvorio čovjek od zemlje, stvorio koga? Adem. Stvorio je, jel tako, Adem. I na sudnjem danu hadisu, hadisu koji govori o, o a, šefatu. Šta će ljudi uraditi? Doći je tako Ademu i kaže, ti si, kaže, otac ljudi. A drugo se predi, kaže, ti si otac čovječanstva. Kod Buhari kod Muslima. Ti si pra otac ljudi. Nije više ono poslaniko, da bi bio poslanik sa prvi koji je stvoren, tako? Pa su obratili se Ademu. A, I došlo od Isu da je uzvišen Allah stvorio Adema, da je bio 60 podlaktica u visinu. A, pa je rečeno, idi, kaže, do ovi ljudi, kaže, to od one skupine meleka, misli se, i po selami, i kaže, kako te dovoljiti, to će biti selam, ili pozdrav tvoj i tvome šta? I tvojom potomstvu. Pa je otišao do njih. Pa je Adem, taj prvi koji je stvoren, je otišao do njih i čuo selam i slično tome. A nije, znači, bio niko drugi, jel'i? nije bio niko drugi od ljudi. Pa ovo ukazuje da je kontekst hadisa neispravan, a prije toga je lanac prenoslatelj djelo. Kad je lanac neispravan, ne trebamo gledati opću kontekst hadisa. Koliko god lijepo da djelo privlačno ovaj slatkorječivo, slatkorječivo se vidjela, vidi se to u hadisima i zato se kaže najpametniji ljudi su bili oni koji su lagali hadise na poslanika sa jer on je morao smisliti hadis tako da ne bude šta da tu nema nekakvih plaho kontradiktornosti, da nema ovaj da da bude to i da to odgovara neko dok čuje riječ kaže ovo nije Muhammed ali samo ovako rekao. On ovako ne priča. Tako. Odmah to se primijeti, to učenjaci lako odvoje. Pa su morali biti pametni, iako taj pamet, kažemo, bila ograničena, jer ovaj ne može biti potpuno razuma onaj koji izmišlja na poslanika. Tako. Ali oni govorili, kažu, mi ne lažemo na njega, mi lažemo njemu. Njemu u korist. Korist kome? Poslana, nije laž na poslanika, sa osana. Kao poslanik treba nekoga šta da mu da, da, da, da, da pomogne, jel tako, u njegovoj poslanici misiji, jer to što je došao nije potpuno, ovaj, nije to baš jel tako, uobličeno kako treba, pa ćemo mi to popuniti, tako, te prezime. Što je batel samo po Nastavit ću inša Allah u narednom predavanju. Allah ta'ala, salli Allah, mene, Muhammed, Allah, salli.